Почитовани мои браќи и сестри, драги пријатели, дозволите ми да ве од срце поздравам, да ви кажам дека се чувствувам многу радостен ова предпладне, но малку и возбуден. Возбуден во таа смисла што бев пред 17 години овде кај ова зграда живеев и од тога што ми прва прилика да стојам пред вас и да ја служам. Неколку пати се подготвував да дојдам, тоа нешто се се појуваше, што пречеше и не се тоа оствари. Но еве денеска е била прилика од Бога дадена да се видиме, да си поразговараме, да си помоветиме, да се заедно видиме ко браќи и сестри и да си поминеме прекрасен саботен ден. Ја користам ова прилика да ви ги пренесам поздравите на нашите браќи и сестри од Кавадарци, да еден мал број браќа и сестри се тука, во број остана во своите домови, но некои ми каже дека е една наредна прилика која ќе биде посета овде, тие би се задоволство дошле. Поздрав исто така имате и од нашите браќа и сестри од Неготино. Се видов со нив минатата сабота, но со неодамна и сношти бев на служба и тие ве срдечно поздравија. Со оглед да се ова проповед или ова богослужение следи на телевизија или на интернет. Јас се користам ова прилика да ги поздравам нашите браќи и сестри во Австралија, Канада, Америка, Германија, кои и каде се наоѓат, нека се живи и здрави и нека сите заедно се подготвуваме за средбата со Христа, која наскоро ќе биде овде на овој свет. Јас сакам да ве подсетам на нешто што навистина ми е чест да го кажам, а тоа е пред 40 години, точно тоа беше на 28. август 1976 година, овде во ова црква јас се крстив. И еве јас носам фотографии од тоа време, една фотографија, на која тогаш имав 16 години, на втората фотографија е моментот кога ни се врачуваат сведоштва за крштевање. И една драга слика, а тоа е поголемиот број на вас, браќи и сестри, кои сте повозрастни овде, а има и такви кои тогаш беа деца, а сега се полнолетни, зрели луѓе. Еве таа фотографија заедничка. Ова се спомени кои не се заборават. Беше тоа овде, базенот овдека напред беше, и јас тогаш дадов завет на Господа, дека ќе му служев на Бога. И еве 40 години сум адвентиста, од кои 34 години сум проповедник на адвентистичка црква. И овдека во Македонија бев на многу места, но имав чест и прилика да служам и овде во Скопје. Живеев овде и тоа беа убави периоди во тоа време. Браќи и сестри, благодарам на вашата покана да сме ваши гости денеска. Благодарам на тоа што ќе ја слушаме Божјата реч, но имам една дилема која сакам да ја разрешам со вас. Ја гледам на часовникот 20 до 12 и просто се чудам колку долго да проповедам. Дали половина час, дали 45 минути или 25 минути, ви ветувам, ви ветувам дека нема да ве задржам долго, понолку долго ќе ве задржам, колку имате концентрација, колку можете да издржите, толку ќе се движам во рамките на времето. Така е. Значи, 25 минути ми давате предност. Браќе мои и сестри, кажете ми, кажете ми од срце, како браќе мои и сестри, дали сме свесни дека живееме во време кога се загуби комуникацијата меѓу нас луѓето? Кога се загуби пријателството меѓу нас луѓето и кога одиме во фаза да изгубиме се на овој свет. Наместо да добиваме како луѓе, ние практично како луѓе како да губиме се на овој свет. Дали сме сведоци за тоа? Што мислите, каде може да биде причината да како генерација која го чека Христа, ја губиме комуникацијата, е здрав муабет, она здраво дружење, она здраво пријателство, она здрава доверба. Свесни ли сме дека живееме во такво време кога луѓето се повлекува секој во својата куќа како полжав. И едноставно секој од своја позиција си го гледа се она што се случува кога ја имав ова проповед, некој тогаш ми рече, а, вели, брате, ти ова проповед си ја одржа за себе. Ја не ја држам за себе, браќи се сестри, овој пат овде, ниту тогаш тоа сторив, него да стане ова ќе биде една проповед општо, општо прифатлива за сите нас, во која, во која ќе се видиме себе си како христијани, онакви какви сме, преку речта Господова. Во, во принцип, кога се проповедат јавни нешта, се изнесува оно што обште прифатливо и добро за сите. И верувам дека ова што ќе го чуеме и проучиме од Божјата реч, ќе не биде на сите нам за обшта корист, обшто добро и обшт благослов. <clears throat> Ја отворам светата книга Библијата и таму во книгата на пророкот Еремија, ќе ги читаме следните текстови. Ајде, ако сте во можност и носите Библија следете ме. Ако пак не сте во можност, може би не носите Библија, отворете ги вашите срца на Божиот дух, нека сето тоа што ќе го кажеме, го доближи до нашите умови. И тоа едноставно да се всади во нас, и да никне и подосна да донесе род. Суштината на слушањето на Божјата реч е таа, браќи и сестри, да чуеме Божјата реч, да ја примиме во нас и да дозволиме на Господа таа реч да најде место во нас, почва плодна, да никне и да донесе род за вечен живот. Пророк Еремија, значи, шеста глава, десетиот стих или текст. Еве што пишува овде. Кому треба да му зборувам, кого да го опоменам и да ме послуша. Ете, увото им е необрезано, зато не можат да чујат. Ете, господовио збор им стана подсмев и не им е мил. Во кое време живееме, браќи и сестри. Ако некогаш во старо време, за време на пророкот Еремија, луѓето биле вакви, тврди и непослушни, и Божет реч не им е била мила, тогаш какво е времето денес? Дали сме ние подобри слушатели или подобри од тогашната генерација за време на Еремија, или како се наближува доаѓањето на Господа, постануваме изгледа се подалеку од Бога, А ако сме подалеку од Бога, сигурно ќе бидеме подалеку еден од друг. Божјата реч кажува дека живееме во време кога луѓето ќе се одалечуваат не само едни од други, него ќе се одалечат многу повеќе од Господа. И ќе има многу малку луѓе кои ќе ја слушат Божјата реч, малку кои ќе читат нешто за Господа, ќе има малку луѓе кои ќе го посетуваат молитвениот дом, Едноставно, луѓето ќе си го барат она што срцето ни многу фосакува. Телесното, земното, светското, нели, миливото. А додека вечното ќе биде ставено на маргините. Че кажам една басна, и преко ова басна би сакал, браќи и сестри, да се сите заедно поучиме на нешто многу важно. Вие знаете што е басна, Тоа е кога животните меѓусебно си разговарат и разменуваат некое мислење, некое прашање и така натаму. А знаеме дека во реалност тоа не е така, меѓутоа од ова басна ќе научиме нешто многу важно, што треба да го имаме на ум, а користи за нашиот христијански живот. Па и од тоа како ќе ја разбереме ова басна или примерот, во што ќе го кажам, ќе зависи понатаму нашето пријателство со Господа се зборува за една мечка, која шетела низ шумата, а во своите раце држела список и пенкало. И во списокот таа ставила одредени животни која требало да ги убие. Се рашчуло тоа ни шумата и животните се вознемириле, па рекле да дојдеме кај мечката и да провериме дали сме на список ставени. И што се случило? Прва дошла лисицата и рекла на мечката, Мецо, кажи ми, дали сум на списокот за убивање? О, да. Побегнала лисицата и недолго после тоа ја нашле мртва наред подосна дошол и волкот, и тој се заинтересирал за, свој, се заинтересирал за својот живот, па и рекол на мечката, Мецо, а дали сум ја ставен на списокот за убивање? Таа погледала во списокот, удаве ли? Видиш убиен. Волкот се уплашил, се завртел и заминал, и него го нашле мртов. Третото животно кое дошло кај мечката да провери дали е на списокот за убивање, бил зајак. И доаѓа кај мечката, пазете го сега случајот. Ова одлучува дали ќе ја разбереме басната и на ова басна се темели мојата проповед, односно проучувањето на Божјата реч. Доаѓа зајакот и вели на мечката, баба Мецо, со многу љубов и многу почит. Дојдов да те прашам, дали сум ја ставен на список за убивање? А ако сум ставен, можеш ли, вели, да ме избришеш? Зашто јас многу те сакам и почитувам. Еве дојдов да се, да се понизам пред тебе, ове. Мечката го погледала списокот, и по известно време со милости поглед кон зајакот му рекла Бива, зеко, зошто да не вели, зошто да те убијам, нема да те убијам, слободен си. Ќе си заминал зајакот пресвечен Овде властната завршува, но останува едно важно прашање. Што мислите од прилика, кое е тоа прашање од ова басна на кое ние ќе го темелиме нашето проучување од можда. Ја реков нема долго да ве задржам, директно одам на, на проповета. Што мислите, <clears throat> браќе мои и сестри? Како постапила лисицата? Никакво извинување заминала и никакво почитување кон мечката. Волкот и тој дошол, проверил, не покажал никаков интерес и почит кон мечката, но кај зајакот нешто гледаме многу интересно. Што мислите што е тоа кај зајакот што го гледаме многу интересно, а е клуч за разбирање на темата? Прво, зајакот стекнал симпатии кај мечката. Потоа се понизил пред мечката и милостиво ја замолил да го избрише од списокот. И дали го таа послушала? Да. Бива зеко, зашто да не? Нема да те убијам. А причината била само тоа што зајакот се умесно однесувал кон мечката. Любезно се однесувал и со почит кон неа. И тоа е било клучот што мечката едностано, односно срцето било скршено и решила да го поштеди зајакот. Што мислите, драги мои браќи и сестри, која би можела да биде пораката од оваа басна? Еве, внимателно ме слушавте, ја од овдека ве гледам со голема почит, гледам дека вие длабоко сте заинтересирани да ја Божет реч проучиме и дома да си заминеме нахранети со исполнето срце, света радост, исполнети духовни благослови и верам дека тој ќе го доживееме денес и во текот на целиот саботен ден. Кажете ми, браќе мои сестри, која е главната порака од ова басна? Добро. Почитување кон Бога, понизност, извинување, барање прош и така натаму. Се е тоа во ред. Али благодарам, тоа е сосема точно. Да чуеме? Добро. Се сложувам абсолютно пофалба голема. Одиме понатаму да одговориме на ова прашање. Што е главната порака од ова басна, од овој случај? Ајде да не ве мачам, браќи и сестри, да одговориме на ова прашање. Се, еве пораката, се во муабетот, се е во разбирањето и се е во добрите комуникации. Се слагате ли со ова? Значи, суштината е во муабетот, во комуникацијата, во разбирањето. Зајакот е одличен пример за ова. Драги мои браќи и сестри, кога веќе зборуваме за муабетот, за комуникацијата, кога зборуваме веќе за искреното разбирање, тогаш постои уште едно прашање. Што мислите, што значи од муабет? Луѓето обично која ќе седнат на трпеза уз некој сок, некој уз кафе, уз чај, уз некој пријатен разговор и ќе си отворат срце, ќе си поразговарат. Ќе си направат, како, како се вели во Кавадаци лав муавет, добар муавет корисен муавет, благословен муавет, од Бога инспириран муавет. Што би можело да значи, или што би можело да значи овој збор муавет? Кога, ајде, уште едно подпраши, кога последен пат вие и ја, браќи се си, си помуабетивме уз чај, уз сок, уш така малку дружење, прошетки, така натаму? Кога тоа беше? пред три, колку? 30 години. А, а по-посвежо наваму, драги мои браќи и сестри, една дефиниција за зборот муабет гласи вак: Муабетот е позитивна, позитивно интонирање на, или пласирање на мисла, која се позитивна енергија. Чи значи, што е муабет? Тоа е интонирање на позитивна мисла која носи резултати. Муабетот подразбира љубов, соразбирање, убава мисла и добра намера. Кој си седнеме да си помуабетиме како стари пријатели. Кој си седнеме да, си, да се сеќаваме на старите спомени, ако кога гледам ова слика овде, и кога се подготвував да дојдем овде, да се видам со вас и да ви послужам, браќи и сестри, <clears throat> некој, некој нова слика повеќе не се, покојни се. Еве, тука се гледат стари мои браќи и сестри, кои јас ги добро познавам. А мило ми е што гледам ова предплана овде и нови лица, поново време, што не ги познавам. Па прилика е денеска да се видиме, да си поразговараме, да си помоветиме и да комуницираме со мобијат, со муабетот на најразлични видови и начини се добива во квантитет, но и во квалитет. Кога ќе седиме на трпеза или кога ќе седиме, седиме во четири очи, кога ќе си помуабетиме и поразговараме, се постигнуваат вонредно убави резултати. И тие резултати ќе бидат и во квалитет на висина, но и во квантитет. Прекрасно нешто. Значи, се е во здравиот муабет, во здравото разбирање и здравата комуникација, а со посредство на Христа. Сум читал еден цитат од духот на прошлото, или како ние уште велиме цитат од Елена Вајт. Наша драга сестра, Божија жена во она време и пророк Господов, ги има запишено зборовите кои кога ги читав, дека ја подготвував ова проповед, ми беа така симпатични зборови, привлечни и сладки за слушање. Вели Христос е единствената личност, која може да седне меѓу две личности, а никогаш да не ги раздвои, него секогаш да ги што? Христос е вели единствената личност која може да седне меѓу две личности, без да ги раздвои, а секојаш да ги обединува. Прекрасна личност, нели? Ако даде Бог живот и здравје и повторно видам покането одека кај вас во наредниот период, јас би сакал малку да се запознаеме повеќе со Господ Исуса и со Неговата душа, со Неговиот карактер, со доблестите Негови, со се она што тој располага. Но тоа ќе го ставиме за друга некоја наредна прилика. И сега уште едно прашање, многу важно, драги мои брати и сестри. Кажете ми сега, што ќе се види кога ќе почнеме да си муабетиме, да си комуницираме и што ќе се види кога ќе почнеме да си имаме а, здрав разговор во квалитет и во квантитет? Што ќе се случи, што мислите? Еве што ќе се случи. Poslušajte što će se slučiti koga vi i ja će si sedneme, koje će si sedneme i da se ji otvorime našite srca i da se setime, da se setime na minatotu, da se setime na i da se setime na ono što ne očekuva, na ono što doadja, na ona, na gospodovo leto za koje je duh prošlo kaže kad nema poveće da ima zima, večno gospodovo leto, i bukvalno smisla leto, tako je? пишува таму, оние кои сега си муабета, си комуницират, си одржуваат здрави врски, тие тоа ќе си го продолжат и во Божето царство. Вистина ли е тоа? Ајде да чуеме што ќе се случи со мене и вас, односно со нас, луѓето, кој ќе почнеме уште повеќе да си муабетиме, уште повеќе да си комуницираме и уште повеќе да си разговараме. А при тоа, имајќи ја во вид и днината, и она што не очекува. Еве што ќе се случи. Каде има муабет, таму има и слога. Да или не? Понатаму, каде има слога, таму има и напредок. Да или не? Потоа, каде има напредок, таму има и иднина. Еве што ќе се случи кога вие и ја ќе почнеме уште повеќе да се комуницираме, уште повеќе да се дружиме, уште повеќе да се подготвуваме за оно што не очекува. Еве што ќе, ќе се случи следното. Слога, напредок и сигурна иднина. Сте чули ли за една турска стара изрека? Ја турски не знам, браќи и сестри. Ако има некој од вас да го познава, овој симпатичен јазик турски, нека ова го разбере. Или ќе го разбере. Нерде вар муабет, орда вар Аллах. Дали ме разбравте? Еве, брат Јожев му кажа точното. Реченицата или овие зборови гласат. Каде што има Господа, односно каде што има Муабет, таму има и Господ. Тоа е смислата. Што значи, каде што има разговор, здрав, таму го има и Господа. Запомнете ги овие четири убави зборови. Само четири убави зборови во ова тема зборо слога, потоа напредок, иднина и Бога. Ви се допаѓат ли овие зборчиња? Прекрасни се. Тоа е Господова волја да ги научиме овие зборови и практикуваме во нашиот луѓе, во нашиот живот. Луѓето кога зборуваат за Бога, искажуваат вера во Него. Црквите се полни, джамиите се полни. Луѓето ги слушаат пораките, но не сакат да комуницираат. После завршетокот на службата секаде, луѓето ќе си заминат секој во својот дом и ќе си остане се само на обично слушање на Божјата реч, од овдека може, ова не се однесува за нас овде, од овдека ќе слушнам, а од тукова ќе замине, а длабоко во срцето од тоа што сум го чул, веројатно нема ни трага. Ја ве почитувам, ве познам, вие сте добри слушатели на Божјата реч, и ова не се однесува за нас. Ја генерално зборувам за луѓето, каква генерација сме во ова време. Родителите, браќата и се друго имат добри намери, меѓутоа не сака тие намери да ги покажат или спроведат на дело. Ајде уште едно прашање, драги мои браќи и сестри. Дали муабетот здрав, со плод, е поврзан со љубовта. Одат ли заедно здрав муабет и искрена љубов? Ако само муабетот, како муабет протече, а не, не му се долева љубов, дали муабетот ќе биде плодоносен? Ни во кој случај. Што значи заклучуваме дека муабетот и љубовта одат секогаш заедно едно без друго, значи ако е издвој, ако е издвоиме љубовта и разговорот, тогаш настапува лицемерство. Тоа е лицемерие. Разговор без љубов е лицемерство. На улица кога ќе се сретнат двајца стари пријатели и ќе се поздрават, ќе си речат: "О, здраво, добро утро, добро ден, како си пријателе?" А тој ќе му возврати: "Добро, фала, ти како си?" и ќе си заминат. И што се случува? Запомнете. На првата кривина си се озборуват еден со друг. Ако немат љубов. Си се озборуват еден со друг, заманите недостатоците кои си ги виделе еден на друг. И пред очи си кажеле, почити и интерес еден за друг, меѓутоа на првата кривина се заборавиле и почнале да се озборуват меѓусебно. Резултатот е во тоа, односно, неуспехот е во тоа што нема љубов. Ајде уште нешто. Се барат, се барат луѓе од меѓусебна позиција за услуга. Во која ситуација дојдовме ние како генерација? Се се бараме според бранжата и според моќта која имаме во друштвото. И луѓето на таа основа си се дружат а додека огромниот број едноставни луѓе се чувствуват како занемарени или се наоѓаат на маргините од друштвото. Дали такви има и во црквата? Не, не, не, во црквата се сите ангели, во црквата се сите свети луѓе, во црквата сите се молат на Бога и тоа е неможно. Тоа е неможно. Али, нажалост, браќи и сестри, пише во духот, повели, брате, Да? Оставам тоа на Господа. Вие можете да процените духовни луѓе сте, верувам дека Божиот дух ќе не, ќе не, ќе не доближи во овој разговор, во овој разговор, во оваа тема. Се бара, значи, луѓе од меѓусебна позиција за своји лични услуги. Следно мое прашање. Кажете ми, браќи и сестри, сега, како се наближува доаѓањето на Господа Исуса Христа, дали меѓу нас, како генерација, веќе се гледа таа комуникација, тој разговор, подкрепен со љубов, или едноставно, речено генерација сме која не ни е ниту до муабет, ниту до комуникација, си имам ја своја бранжа, Другите не ме интересува, едноставно, јас имам се на своје место. Ако така размислуваме како современа, современи луѓе, сигурно ќе погрешиме. Но ако размислуваме од позиција, да имаме спасител Господ Исус, да имаме свети ангели, да имаме свет дух, да имаме друштво на жители на другите планети, наскоро со кои ќе се дружиме, се разбира ако стигнеме до тамо, и до тамо ќе не доведат здравиот муабет, здравата комуникација, се со цел да навистина Господ Исус се прослави. Е сега прашањето е, во кое време вие и ја живееме? Живееме, браќи и сестри, во финансиски грч или стегање на ременот, се смалува нашето лично пријателство, нема реални чувства на припадност, се барат пријатели преку Фейсбук и интернет повеќе, отколку да го свртиме својот поглед и да видиме каде се пријателите. Вистина ли што го кажувам? Апсолутно е точно. На Фейсбук и на интернет дојде време да јас барам пријатели. А на секаде околу мене врие од луѓе. Едни одат напред, други се враќат назад, едни лево, други десно, живот се гледа кај луѓето. А ја меѓу така живи луѓе, лјадници, ја немам пријател. И сега за да стекнам пријател, мене ми е потребно ноќта да, да ја поминам во потрага на интернет и фејсбук да пронедам пријатели. Кажете ми, ако не сум во право, исправете ме, почитувани браќи и сестри. Такво време, нажалост, дојде. Се бара, значи, пријатели од некаков интерес или пак некаде далеко а оние што се поблиску, пред мене, зад мене, десно и лево, блиску или далеку, како моите очи да го тоа воопште не забележува. Затоа што сум занесен, немам пријатели, морам да побара на Фейсбук. Ќе ви кажам само еден пример. Јас сум сосема при крајот на проучување. Еден пример само. Девојка одека во Скопје. Јас тоа го прочитав на интернет. Девојка овде во Скопје побарала пријател, побарала пријател на Фејсбук за дружење. И се нормално јавил пријателот, се договориле каде да се сретнат, и еве, ова е пријателство на Фејсбук. А видејќи воопште не се познава, тоа било прва средба, пријателот девојчето го обљубил, го сосилувал, и на крајот, вели го убил. И пишуваше, девојчето изгуби, вика, преку Фејсбук, живот не ве заплашувам вас. И ја со Фейсбук помалку баратам, не сум голем стручнак на таа област, али баратам, колку можам за моји потреби се снаоѓам. Али вие, али има и многу убави работи што таму има. И, значи, не го осудувам Фейсбукот како нешто што не смееме да побараме пријатели, па и ја на Фейсбук тамо ќе кликнам и на некои пријатели ќе им понудам пријателство или нови пријатели. Нормално, тоа е природно така. Само треба да внимаваме ноќта Фейсбукот и интетот да не ни ја земат, па да не постанеме, да не постанеме зависници или па идол да не направиме тоа. Тоа е спротивно на Божјата воља. И сега му е следно прашање. Ако веќе немаме здрав муабет, ако веќе немаме здрава комуникација, ако веќе воопште и не се среќаваме, како луѓе велам, Кажете ми, почитувани пријатели, што е вистинската причина? Што може да биде вистинската причина да како генерација едноставно, едноставно како да заборавивме што тоа значи муабетење, заборавивме што тоа значи комуникација или здрав разговор? Што може да биде причината? Што мислите е? Единствена причина која може да биде следната. Никоја друга причина не ја најдов, читајќи многу наши списанија, читајќи многу Библија, читајќи дух на Пророшто и многу книги, што сум ги проучил за овие 40 години, јас сум, браќи и сестри, заклучил и видел дека само една причина може да биде. Ајде сега, Дали сме близко веќе до комуникацијата и разговор? Близко ли сме веќе? Можеме ли да насетиме што е проблемот? Умре љубовта, браќи и сестри. Ау, ама ќе речеш, ќе ми речете, брате Винко, па немој, па ние одлично се сакаме, па ние пламтиме од љубов, па ние веќе сме спремни Христа да го, да го дочекаме, зашто љубовта веќе изгоре во нашето срце. Дали ја може би малку карикирам, брати и сестри, или ме сваќате добро? Нажалост, со тага го ова кажа од душата своја, умира љубовта. Кај некој може би уште некој жарче. Кога велам кај некој, запомнете го ова, не мислам на никого од вас овде, браќи и сестри. Затоа што сме ние народ Божи, адвентисти на седмиот ден, кој го чекаме Христа, и ова не важи за нас. Јас ова го кажувам генерално за луѓето, за ова генерација во чиј состав сме вие и ја. Умира љубовта. И сега пазите, уште едно прашање. Кажете ми искрено, што доведе до тоа да умре љубовта? древот. Така е. Нешто има, браќе и сестри, што ја умира или и што доведува до умирање на љубовта. Ајде некои факти само да ги наведеме. Што е тоа што ја загуши љубовта, може да бидат некои следни причини. Еден новинар наш македонски, тоа го прочита во еден вестник наш, мисля да беше во дневник, дома го имам, тој исечок од новините, не го понесу да аргументирам ова што го тврдам, меѓутоа вие ќе ми верувате така ли е. Новинарот во една, едно свое видување на ситуацијата овдека во Македонија, а бидејќи живее во Скопје, тој, посматрајќи ги граѓаните на градот Скопје и во една анкета своја која имал, <clears throat> која имал во свое време, потврдил следното. Ние наликуваме, така кажал, ние наликуваме како волци или животни кои се борат за гол обстанок. Да или не? А зашто молчите, брати и сестри? Кажете, не е вистина, брате, помине нешто друго. Се јадат ли луѓето како волци во борбата да обстанат еден еден со друг. Да. Тоа во светот е присутно. Драго ми е што тоа не е присутно во Божјата црква. Во Божјата црква ги гледам сите луѓе како анđели кои се спрема за Божјето царство. И ова не се однесува за такви луѓе. Погледете уште нешто, драги мои браќи и сестри. Заборавивме нешто што се вика пријател или роднини. Заборавивме што тоа значи брат и сестра. Луѓето не се сакаат повеќе себе си и нема квалитетен муабет, квалитетен разговор, квалитетна комуникација. Заборавивме што тоа значи брат, што тоа значи сестра, пријател и роднина. Погледajte уште нешто. Недостатокот на љубов – води кон меѓусебно јадење како волци. И ние дојдовме во ситуација да немаме време повеќе едни за други. Да или не? Браќе мои сестри, немаме повеќе време едни за други. За се имам време да одгледам убава фудбалска утакмица, некоја турска серија, да појдам на некоја прошетка, на некој ручек, да се малку одморам. Али кога ќе треба да се сетам на стар мој пријател, брат, сестра, не имам време. Зашто? Зато што во моето срце не пламти љубовта Божја. Тука е основниот проблем, што недостасува, недостасува му обетење, комуникација, врски така натаму. И погледнете сега предпоследно прашање. Кажете ми, браќи и сестри, што изгубивме во овој суров, студен, материален свет? Изгубивме ли нешто? Е, брат, Христе вели живот вечен. Ама животот вечен ќе се даде тек тогаш кога Господ Исус ќе дојде, така не ли? Али сега се се движиме кон тоа, а конешто ќе биде даден тогаш, па да не го изгубиме. Добро речено. Кажете ми, браќи и сестри, што изгубивме во овој студен, суров, последен свет, пред дојањето на новиот свет? Јас сум овдека навел некои нешта, што сме ги изгубили. А вие можете да потврдите со да или не, можете да премолчите, А ако пак може би не се слагате со тоа, ние понатаму се остануваме добри пријатели и браќа и сестри во Христа, без оглед ако нешто не се согласувате со самата тема. Нема да се лутам, далеко од тоа. Нема потреба. Што изгубивме во овој материјален свет? Во овој материјален свет, послушайте што се изгубивме, браќа и сестри. Изгубивме многу вредно нешто, за кое верувам дека душата ни жали и едноставно копне да се тоа нешто врати. Прво, го изгубивме нашето срце, нашата душа и топлината во душата. Да или не? Ги изгубивме близките пријатели. Да или не? Потоа, ги изгубивме роднините ги изгубивме браќата и сестрите, ја изгубивме среќата и радоста. Се ова што сум го навел и што го кажувам, јас сум го нашол во многу наши книги и сведочанства и во многу наши списани, ова сум го слушал на многу семинари и предавање, тоа сум го бележел. И тоа се ја сакам само да го поделам со вас. Не тврдам дека ви ова не го знаете, браќи и сестри. Знам дека вие ова добро го познавате, вие сте начитани духовни луѓе. Вие сте луѓе кои се боите од Бога и ја имам страво почит да не погрешам пред вас нешто што ќе кажа. Да не одговарам пред Бога, да не видам во недоумица. Не, со одговорност ова го кажувам. Ја изгубивме нашата среќа и нашата радост. Го изгубивме изворот на човековата добрина. Потоа, ја изгубивме добронамерноста, самопожетвувањето, го изгубивме Христовиот дух, ја изгубивме вистината, ја изгубивме љубовта, ја изгубивме вистинската побожност, го изгубивме страво почитот кон Бога и сеста дека е присутен на нашите богослуженија. И на крајот, ја изгубивме свесноста, за стравотните последици од гревот, односно се играме со гревот, едноставно како што се тоа играт мачки и гушец. Се играме со гревот. Погледнете, драги мои браќи и сестри, уште едно многу важно прашање. А тога што ни остана? Од се ова што изгубивме, остана ли нешто вредно во нашите срца? Еве, одговорот е следен. Изгубивме, така речи, се. Изгубивме Христовиот дух, изгубивме вистината, изгубивме побожноста, добронамерността, Христа го едноставно изгубивме и што понатаму преостанува? Браќе мои сестри. Далеко од тоа, верувам дека до тоа нема нема да, да дојде ако се поправиме. Да направиме заклучок, заклучок на сеона до сега што го кажав и што го чувме. Заклучокот е следен. Се бориме како волци за гол обстанок, без милост, кога се во прашање нашите интереси. За грст евра, за грст долари, се предават брат-брат и се меѓусебно газат, а не се свесни или не сме свесни дека сме метар два до земјата или само толку ни треба. Два метра на метро или метро и по. Толку само ни треба во овој живот. Грешен, хус, 70-80 години. Поентата на ова е, браќи и сестри, да обрнеме внимание на тоа да не дозволуваме да се задуши љубовта. Меѓу нас да има се повеќе муабет и здрава комуникација. На секаде во светот, не знам како е тоа меѓу адвентистите, не знам како е, на секаде во светот се гледа голема одалеченост или дистансирање едни од други. Луѓето повеќе не име ниту до муабет, ниту до разум. Едноставно сакат да си живеат некој свој живот во некаков замислен свој свет. А јас сум среќен што ќе кажам е следното. Нас не очекува светот Божји во кој треба да бидеме едни граѓани. Нас не очекува главниот град Ерусалим, Божиот град, златен град, во кој ќе се населиме ако останеме верни на Бога и ќе зависи нашето спасение или идното жителство во градот Иерусалим од тоа каков муабет и каква комуникација имаме веќе на овој свет. Тамо ќе треба да седнеме, тамо ќе треба да поразговараме, тамо ќе треба да се дружиме. Ако тоа на овој свет го немаме како генерација, се сомневам дали тоа тамо ќе го имаме. Која би била пораката од сеова до сега го кажа, брат и сестри. Ајде да ги слушнеме следните пораки. Ја многу пати кога излегувам да проповедам, прво што ќе се помолам на Господа, тоа е следното. Господе, помогни ми да не заплачам пред луѓето. Многу мина ќе ме разберат, али многу мина ќе ми се подсмемнат. Воздржи го така моето срце, да не заплаче срцето, али ако се појави малку солза, наоко, ето, луѓе сме, нема да биде сигурно проблем. Помогни ми, Господе, да не насолзувам го проповедам. Сум слушал многу мои колеги, и од помладите, и од постарите, кои кога ќе проповедат, им насолзуваат да очите. Тоа е сосема нормално и природно. И кај мене тоа се случува. Затоа што сме човечки битија со местното срце и со чувства. И Христос заплакал, вели тамо, на Лазаревиот гроб. И послушайте ги сега, браќи и сестри, пораките од ова што до сега го слушавме. Да седнеме еден крај друг. Да се ги чуеме и поделиме маките. Да се расплачеме на рамото еден на друг. Да си помогнеме еден на друг, да се разбереме еден со друг, да си простиме еден на друг, да сочувствуваме еден кон друг, да си пружиме рака на пријателство еден на друг, да поделиме поглед во лице директно, да си помообетиме здрав Бог, односно здрав разговор на слава Господова. Пријателите на Фејсбук се далеко од нас и се непознати за нас. Да се свртиме еден кон друг и околу нас и да разбереме дека на секаде има луѓе кои копнеат за топло пријателство. Да разбереме дека на секаде околу нас има луѓе за топло пријателство. Апелирам прво на моето срце, а пото на срцето на секого од вас, браќи и сестри. Да ја пробудиме љубовта во себе, да се појави во нас желба за муавет, да се боиме од Бога. Бог е љубов, а ние сме гости на овој свет. Тоа е апелот. Нас не чека метар на два, мислам на гробот додека сме во ова земно тело. Али бидејќи ќе ни дојде Господ Исус Христос, најверојатно ова ќе не одмине. И дај Боже да не одмине. Но ако Христос не дојде, на, на брго, а брго ќе дојде, јас знам на темелот на знаците, веројатно, браќи и сестри, ќе си затвориме очи, меѓу тоа, ќе дојде Господ Исус и нема тама да не остави каде што е темнина и тишина. И да мислиме на тоа, дека пред нас е живот, живот вечен и Господ тој живот вечен бесплатно го дава. Последно прашање запомнете го, браќи и сестри. Што ќе одбереме на крајот од се ова што го рековме? Дали, драги мои браќи и сестри, ќе одбереме муабет кој води кон напредок, или егоизам, односно себичност, кој води кон вечна смрт. Што ќе одбереме, брати и сестри? Што е по-корисно, по-добро, по-сладко, по-примево за нашиот ум? Здрав муавет, здраво дружење, здрава комуникација. И еве, завршувам со последните стихови од Светото Писмо. Се наоѓат запишени во книгата на пророкот Ремија 6 глава, 16 стих. Послушайте, браќи и сестри, што овдека пишува пророк Ремија 6 глава, 16 стих. Господ зборува вака. Застанете на патиштата, распрашете се за некогашните патики, кој пат води кон доброто, тргнете по него и ќе најдете спокојство на своите души. Но тие рекоа, нема да одиме. На што не Господ повикува, браќе и сестри, во предпладне овде во негоот преубав молитвен дом. Јас извинувам што не ве пофалив на почетокот, браќе и сестри, што се наоѓаме во прекрасен молитвен дом. Прекрасно нешто минијатура на она, што ќе биде и какви ќе бидат домовите господови во Божето царство. Прекрасно, и Господа не благослови со вака преубави молитвени домови и тука, и кој ќе дојде да се преселиме со Него, да си влеземе во оној храм Господов, во градот Иерусалим, каде што Христос ќе ни проповеда, а ние ќе бидеме сладки слушатели на тоа што Тој ќе го каже. Исус Навин, 24.15, знаете ли што тамо кажува? Ајде да се сетиме. Јас и мојот дом одлучивме да му служиме на Господа, а вие одлучите денеска на кого ќе му служите. Да одлучиме, браќи и сестри, за здрав муабет, за здрава комуникација, здрав разговор, за дружење и овде, и во Божето царство. Дали може да се сетите во книгата на Амос 3.3 што пишува? Тоа е последниот текст. Така е. Можат ли двајца да ода заедно, ако не се состана, така ли пишу, или договора? Амин. Нека Господ учини, браќи и сестри, милост, а тоа тој го сака. Да во градот Ерусалим си видиме комши едни на други. Да си имаме стан до стан и само да не дели ходник или може би спрат. Тука да се видиме сите во близко сродништво во градот Ерусилим. Дали би сакале да бидам ја ваш комшија тамо? А ја од срце посакувам, браќи и сестри, да се видиме комши едни на други. Браќи и сестри кои ќе се живеат во љубов за вечни времења во присуство на Христа. Нека ни Господ даде глад и жет за разговор, за муабет, за комуникација и нека тоа постигне резултати, а тоа е на крајот сите да се бидеме спасени идни градени во вечното Божие царство и градени на градот Ирусалим. Вечна слава нека му е на Господа за ова што ни го кажа. Му одаваме благодарност за кажаното и го молиме ова да ни помогне сериозно да го разбереме и да го молиме Господа наскоро да ни дојде. Слава на Господа. Амин.